Naya anu melo e wala asipote ngerangang Ripalawang ulo malik bita manang Ilana yewe e subwewe Yana ritu Sepasalan na dosai e, Na niya tubai Marisang ang risi si tamanang Makkadae Yeroi di rupa tauwe Untunaki atas talangnya e. Yeroi di rupa tauwe Dalam hubungan kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala dena faja ki madosa dena faja to li mebuki atas salam nasab amak metto ya ruidi rupa tawe na ya ki ya dena wa ditawe peturnu poleri pamasena pengala taala nasab ero pengala taala na ukar ki babanna toba eh idi manina re kuciaki tama kuro idi manina re kuciaki pakai guna ya ro anu nukerengeki pengalat ta'ala nasabah sininga atas selang eh? di mana nak dampak pengalat ta'ala nareko rito bakang nah yaki yang kena rampi pengalat ta'ala adalah nak kolam lebih ya, maka da'in Allah la yakfiru ayyushra kabihi bayakfiru maduna dhalika lima yasha'u Eru ya, pengalat ta'ala di sisa-sisa na meru mak dampak nareko ripat duwai Nah ya kena dampangan Sila neri kuero Rita una puelo Situ-tuan Memang ter Ter unin na iya wi ayak iwe Nah ya kiri ayak ling Angka maturi lulungan Maka dia nari kutuba iya ro Kapiri eh Nari kutuba iya ro Tumapak dua eh Nah luru mate Napa mate Betuan na lisu pemang Ria selangeng eh Napa mate Awa di jajir Dampangan ripong Allah Ta'ala nasabak natuba kemui aka perikena natuba kemui apa duana lo ripong Allah Ta'ala nampa mate tamami kelompok na betana tamat tepik nampa mate ah mudah-mudahan pedingat dempengan ripong Allah Ta'ala ini kia perlu dipaham makadai batu atungan dosana rupa tawwe maizatungan atas salana rupa tawwe ini kia batu api kuitu pelamai tapi adam pernah pengalah ta'ala hari telah toba ia telah itu ba eh, dari bahasa Arab tabah ia tubuh betuana lisuh jadi ia roh si teman-teman nah, itulah itu ba ia nari itu lisuki lauri ame mengeta rimun ribu rata pigau dosa rimun ribu rata pigau atas salam ibaratnya ang kasih di tahu mapamula ah, becuk na dia lang kena beleh na iya kia ha eh tamai na tamai umur sepuluh pitu tahun na ah mapamula ni mak beleh na sebab angka pak guru-guru mak beleh ah narik kemana nak umur sepuluh dua tahun na sadari ni alena maka dai iruak beleh ange iruak beleh anu si salah perintahan agama eh? naluru tobat ni aga betul na betul na nalisin itu memang amemang ah, na sebelum dia berumur 17 tahun dia nak kena beli nalisin amemang ah, na betul nalisin memang di dalam kesucian dan kemurnian ayat ah, kedai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-taibu min ad-dambi kama la dambalahu naiya tau tubae boleh risik dia dosa pada mu itu digagai dosa ana betana ya naro nange dipakai lori lisuki ri ame mangat sebelum tupuri ki dosa Maka tu ro hongat tu si bawa pengalat Allah. Tengah tengah na, ya ro idik rupa tahu si bawa pengalat Allah. Ya ro sangat erat hubungan kita pada Tuhan nenek ta Adam riolo malah datu. Maka si hubungan si bawa pengalat Allah bunga si panca jinna. Lah. Naya kia, ha? nariku madu seki idik rupa tahu. Ayo ha, ya, seakan-akan petui ro hubungannya. Na yakin narik ko tatoba na Betul na ilisui ni paimang Isumpung ni paimang iron nange Ano pura betul Lisu ni paimang akuro Ah, natasumpung na lah paimang hubungan Si bawa pangala ta'ala Sini tumaring kaleng malabi Iro ya Nabi Adam Eh, ya naro rupa tahu bunga-bunga madosa Nasabah De eh, Nasabah nalanggar i anuria dengengi ribung Allah Ta'ala dan dia tupuriwi dosa de na de na pegu perintah na yake tupuriwi dosa ah ya rutun na diciptakan Nabi Adam ya bangka-bangka kan ri pengala ta'ala ri malaika air ya manenna terpancikin na pengala ta'ala Aga ah, nasuru ni malaikat suju, nasuru mana ni iblis suju, nasuru mana ni jin suju. Na yakia suju mana? Pasal jadu illa iblis aba wastakbar. Dia iblis nan nia takabbur i eh, bangka bangka tu iblis. Cie magi na cia nasuwa nasang. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin lebih makasing nggak, lebih medece nggak nero, anu mau pancaji, itu lahir rupa tahu. Nah sebab ia mau pancaji kak polik ya pie, nah ya, pancaji hi polik kita na, Jadi, ah ini ceritana ini tak Adam sangat dekat kepada Allah. naya kia, betul na. Iperintah kita mengalatal maka ada ondo nak kisruga. Antrimanengi anu mau cina cina ya? ye, andrima nang isin nero e buah-buah angkel na suruga na ye ke ajak lalu merpi ye we si di e eh, aju kajung aja muan ribuan na ye aju kajung ye we na ye kia na sabak onang eh, iblisi purni tantu-tantu pengala taala na tantu toni riulo na pengala taala maka dede teku e ganggu na manang ero anak puna arang alena na sebari mu macai aku ya jadi de melo ka malenge ale ku poli melo ka petananang eh eh goda manang melo ka pakatulu-tulu manang melo ka pakibilim-bilim manang ero anak po na adam sini tomal bi maring kelingai ay eh. naro na sabari eh na madosa na neneta adam na yakia ha eh ya ro pengalah taala de ditetewi Nabi Adam madosa ah ha. betenang eh nah pacalaka ada merak di kalimat yang pengalah taala neverini beberapa petunjuk lo Nabi Adam nah tobat na Nabi Adam agan ah, ada pengenari pengalah taala mak depeni pai mana Nabi Adam ri pengalah taala ilisuni pai mana Nabi Adam lalu disergana pengen Allah Ta'ala sini teman yang kalian melebih boleh ki aku terangkan menang eh eh wadin tipu ada makada iya roh sabakna dosae dun rupai nomor sidi tidak melaksanakan perintah ya nae nasabah nasabari nomor saya belisi nasabah de nalaksanakan perintah nak Puang Allah Ta'ala isuri suju Nica suju madosa ni Nah itu si dosa na nenek Adam Nah sebab dia melanggar larangan Tupuri wi kuritu api sangka Ah, ibu sangka ibi aja ah, nanti robo juga kejungnya na ya kia nanti mikur itu. Ah, ini orang sewari eh nama dosa. Jadi ya, ridi rupa tahu eh, dia memang nawat ding tanna ya bilai de wedde memang wedding eh ibengar nariku tema dosa nasaba sedekin sana nene ta adam madosa na yakia mega perintah na pengala taala suruh supaya tobat insyaallah supaya pasti napa ipeteru pengajat ye ya. mudah-mudahan berkat pengala taala wabillahi taufiq wasaada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh